Quimsa Kaj capítulo. Bautiza Juanpa porompi willakusqanmanta. Rey Tiberio César chunka Pichayo huataña Prefecto Prefecto hina karja jodia laupe Poncio Pelato, Galilea laupe Herodes, Etoria hinaspa traconete laupe Herodespa waugen Felipe, Adelenia Laupeñata Lesanías. Anaspiwan kayfasñataqmi karqa, sacerdotikunapa jefinkuna. Chay punchawkunapim Zacaríaspa churin Juanta, orumpi kachkaptin Dios kamachirqa willakunampaq. Juanmi jordan mayupan kunaman rispan, runakunaman Uchay kichikmanta wanakuspaya bautizachikuychik, chaynapi Dios pampachasunaykichikpaq. Nispa. dios manta Diosmanta Corja pa qillqasqanpi hinam. Paymi qillqarqa. Huk purumpi purunpi qaparispa rimachkan. Señor hamunan ñanta allichaychik. Paypa purinanta derichaychik. Llapa junta chisja kanja. Urhukunawan muhukunam pampayachis kanja. Jewe jewe ñankunam Rangrañan kunapas limpias hatag kanja. Liu merikunja, Dios manta hamok salvag nenchikta. Bautiza chikunan kupa juan nerja. Kulebrapa mirainin kajlia runa kuna. Pita guilla hamok kastigo manta aijena Uchaikichik manta wana kuspa ikichik ya. Hawachikuichik bida ikichik tikeras Amayane Ñuhaikoja kaniko Abraham Abrahampa miraininmi, nispaja. Dios monaspanga, kairo mikunamantapas Abrahampa mirainintaja hatarirachinmanmi. Achaja listuñam kachkan sachakunata sapinmanta kuchunampa. Manaling rurok sachataja, kuchuspam ninaman wischuna. Chaynaja imatatag rurasajku nisparunakuna tapuptinmi, huanñatag nerja. kichik iskay kaptinga, y kuichik mana Mikuinikichik kaptingpas, chay chaynataya ruraychik, nispa. y munaq impuesto cobrajkunapas tapukurhakum. Yachachikuq, y matata rurasaqku, nispa. Juan Minerja, leypa kamachisqallantaya nispa soldado kunapas tapopting minerja. Amayapi tapas manchachispaja, y jamanta tumpaspaja imatapas hechuychikchu. contenta contentakuychik. Nispa. Runakunan jaco bautiza Juanja Cristo kasjanta. Chay minerjako. Paichuch Cristo kanman? Nispa. Chaymi kuman Juan nerja. mi mi Bautisaikichi y ichaqa chuya espirituwan kichik, ninawan hina. paiga ancha atiniyuqmi. Chaymi usutampa watullantapas manapaska hinachu kani. Paymi trigo wairachi hina runakunata Wairachinan palaha makimpiñam kachkan pajamanta triguta tajeman Trigunta tahiman apaykuspanmi Pajantañataq kañanqa mana amachay atina ninapi. Nispa. Juanja chayna palabrakunawan kallpanchaspan ma, runakunaman allin noticiata willarja. Rey Herodistapas jaqcharqam, wawqin Filipipa warmin Herodiaswan kasarakusqanmanta. Inaspa tukuy mana allin rurasqankunamanta. Herodesqa aswanraqmi, manallinta rurarja Juanta karcelarachispa. Jesús ta Juan bautisas hangmanta. Juan runakunata bautisachkaptinmi, Jesús pas paiwan chicorja Chayratupe kapting mi. anak pacha kupting, chuya espíritu sutilata paloma hina, Jesús pa y mantiaykorja. mi hanaj pachamanta nimorja. kanki kuyasja ichuri, Hamraikum kosisja kachkani nispa. Jesús pa abuelun kunamanta. Runakunaman yachachita Jesús YAHAKIM sa chunka watampiña Karha. PA churin Kashantam krirqaku. Joseyqa churin mi karaja Eliyñataq matatpa, matatñataq Levipa. Leviyñataq Melkipa, Melkiñataq Hanapa. Hanañataq Joseipa. José matatiaspa. Matatias amospa. Amos nahumpa, Nahumpa, eslipa. Esli nagaipa. matpa. Mat matatiaspa. Matatias simeipa. Simei joseipa. José judapa. juanapa. Juana resapa, rezapa. Surobabelpa. sorobabelpa. Zorobabelñatag Salatielpa, Salatielñatag Neripa, Neriñatag Melkipa Melquiñatag Adipa, Adiñatag Kosampa Madampa, Elmadampa, Elmadamñatag Erpa, Erñatag Josueipa, Josueñatag Elieserpa, Elieserñatag Jorimpa, Jorimñatag Matatpa, Matatnatah Levipa, Leviñatag Simionpa, Simeón ñata Judapa, Judá ñata Joseipa, Josei ñata Junampa, Junam ñata Eliakimpa, Eliakim ñata Milialpa, Mila ñata Mainimpa, Mainan ñata Matatapa, Matata ñata Natampa, Natán ñata Davidpa, David ñata Isayapa, Isaiah ñata Obedpa, Obed ñata Bospa, Bos ñata Salapa, Talanyatah Nasumpa, Nasunñatag aminadapa Aminadabñatag Arampa, Aramñatag Esrumpa, Esrumñatag Farespa, faresnyatah Judapa, judanyatah Jacopa, Jacobñatag Isakpa, Isaknyatak Abrahampa, Abrahamñatag Tarepa, Tareñatag Nakorpa, Nacorñatag Sarugpa, Sarugñatag Ragaupa, Tagauñatag pelegpa. Pelegñatag eberpa, Everñatag salapa. Talañatag kainampa. Kainangñatag arfaxadpa. Arfaxadñatag sempa. Semñatag nueipa. Nueñatag lamekpa. Lamekñatag matusalempa. Matusalenñatag enokpa. Enokñatag jaredpa. Jarebñatag majalalielpa. Mahalalil ñatah kainampa, kainang ñatah enospa, enos ñatah setpa, set ñatah adampa, adang ñatah diospa unanchaskan.